إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون ويقول رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى كما أوصينا في أول أول أول لذلك فقد فاز المتقون نقول katika imani إن شاء الله تبارك وتعالى pia kumtakarima mwanangu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo la mwanzo nausia nafsi yangu pia kwa nyote kwamba tumche Allah tabaraka taala kwa sababu acha Mungu ndio kufaulu Qur'ani imejaa aya nyingi sana kihimiza jambo hilo la ucha Mungu na kujifunga na sheria na maelekezo ya Allah tabaraka taala alakatuambia ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa antum muslimun yani mnaamini mcheni Allah kikahasa ya kumcha wala msifu simuko ya kuwa ni Uislamu ndugu yangu katika imani huwezi kufa Muislamu kama maisha yako si ya Kiislamu huupende Uislamu wala hukushughulishi kadhalika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuambia tuambia haythu ma kunta mtawala popote pale ulipo yani sehemu yote ulipo mwana popote endelea kumcha nani kumsala tabaraka taala kwa sababu ndio eh, kheri yako mwanadamu wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin Ah, nyingine nasema endelea kumwabudu Mola wako mpaka kukutwe mauti sala la kuwa katika kheri katika wema zote ambazo endelevu kikatiki mpaka mwanadamu atakaorejea mbele za Allah tabaraka taala ndugu zangu wasikimani leo tunazungumzia mikataba ya khiana kwa waislamu ambayo imefanywa na nchi za Kiarabu mikataba ya khiana kwa waislamu imefanywa nchi za Kiarabu ikiwemo Bahraini Emirates na kabla hapo ilifanywa Misri na Jordan na nchi nyinginezo za Kiarabu e, tunazungumzia mada hii kwa sababu kwamba Waislamu ni umma mmoja na jambo la kusa na kuza Waislamu wote pasina baadhi yao kutohusika mikataba imefanywa na nchi za Kiarabu hivi karibuni imefanywa na nchi ya Bahrain na nchi ya Emirates wakafanya kataba na Mayahudi mikataba ya kuwa na amani na Mayahudi na kuridhia mauaji ya mwanafanya na mayahudi katika ardhi za Uislamu na kuridhia uporaji wa ardhi ya Uislamu wanafanya na mayahudi katika ardhi zile sasa nchi za Kiarabu zinaofanya na umma wa Kiislamu zinauvuruga umma wa Kiislamu na kufanya kitu kibaya sana katika tarehe ya Kiislamu Mayahudi watu wabaya watu madhalimu watu waovu sasa wao wanaitana mikataba ya makubaliano ya amani kama sasa endeleeni vile vilivyo huku tukielewa kama Mayahudi wanaua ndugu zetu Mayahudi wamenyang'anya ardhi ya Islam Mayahudi ni Mayahudi ni wavamizi hawa sasa vipi wewe mkataba na mvamizi wewe mkataba na mvamizi kavamia ardhi yako kavamia jengo lako kavamia mji wako kwambia unaambia tuishi kwa amani katika jengo langu kama kana kama unaridhia unampa kibali cha dhulma na mauaji na unyama ambao unaendelea kufanya katika ardhi yako hiki ambacho kinafanywa na mayahudi na ndio ambacho kinafanywa na nchi za Waarabu katika maeneo matakatifu ya Waislamu ndugu zangu katika imani sura al-Isra aya mwanzo kabisa Allah kaleza tukio adhimu limetokea maeneo haya ambayo leo yamekaliwa na mayahudi Allah akasema subhana alladhi asra bi'abdihi layla ametakasika Allah ambaye kampeleka usiku mjawake min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka mstaksa ambako wapi kwa Palestina katika maeneo ya Sham sasa Palestina ni mahala ambapo patakatifu katika Uislamu pale mahala ambapo safari ya Mi'raj ya Rasul ilianzia pale katika msikiti Aqsa atokea pale kenda akenda mbinguni mahala hapa ni mahala pa Uislamu katika maeneo matakatifu ya Kiislamu katika sehemu moja ambazo ni tukufu kwa Uislamu leo mahala pale pamedhibitiwa na Mayahudi sasa alidhibiti mahala pale akadhulumu akaua leo leta mkataba naye wa amani kama sawa sawa endelea kudhulumu na kunyang'anya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni msiba kwa Waislamu kama tunatola wabovu kama hawa katika ardhi za Uislamu wanafanya mikataba mibovu kama hii ya kuishi vizuri na maadui wa dini maadui Uislamu ambao wanapora ardhi za Uislamu Palestina na mahala na Masjid Aqsa mahala ambapo safari ya Isra na Miraj ile Miraj alitoka rasulullah kutoka pale akaenda kwa Allah akaenda mbinguni katokea pale aya hii wazi waziwazi kama imetakasika Allah ikampeleka kampeleka usiku mtu mja wake kutoka msikiti mtukufu wa maka kwenda msikiti Aqsa na kutoka Aqsa ni kufanyika safari ya kwenda katika miraj mahala kama hapa ni mahala pa Uislamu leo bahareni na Emirates na nchi nyingine za Kiarabu zinakubali kama sasa endeleeni kuwa na, na, na kudhulumu ardhi ya Islam hii ni khiana kwa umma wa Kiislamu hakika watawala wa Kiarabu wanaofanya khiana umma wa Kiislamu badala ya wao kupeleka majeshi yakakomboa ardhi ile kereje katika himaya ya Islamu leo wanaambia wao endeleeni siba hii ni khiana kwa umma wa Kiislamu yakopo majeshi yao ziko wapi silaha zao kalikaya ambazo kila siku washiku kununua silaha kumbe silaha zile za kuangamiza silaha wenzao mbona ardhi imeporwa amwene kuikomboa hapa tunashitakiwa na na biladi za Uislamu si maneno ni waende wanajeshi wakakomboe wakakomboe aksa mahala ambapo pametajwa kwenye Qur'an mara pa miaraji katokea pale Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hiyo ndio Aqsa leo inazalishwa na Mayahudi lakini warabu wanaambia endeleeni kuoa ni khiana wamewafanyia umma wa Kiislamu mahala hapo Aqsa ni mahala ambapo baada ya Uislamu kufaradishiwa sala tano walikuwa pale katika sala zao pale kwa muda wa miezi kumi na nane ba kwa miezi 18 hii baada ya salamu inaswaliwa ulimwenguni kote ilikuwa kibla cha mwanzo ni pale kwa aqsa qiblatul ula lilmuslimin kibla cha mwanzo cha waislamu mahala kama hapa ambao waislamu wakielekeza swala zao kule leo pananajisiwa na mayahudi kizazi kisholanika kinafanajisi mahala pale alafu na mayahudi endeleeni hakika warabu hawa umefanya khiana umma wa Islam kabla kushuka aya ala aliposema fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sasa elekeza uso wako katika upande msikiti mtukufu wa maka kabla kushuka aya hii kwa sala tunasali kuelekea kule Aqsa sasa mahala ambapo ni pazito katika umma Kiislamu lakini leo Waarabu wanaridhia tuendelee kunajisiwa na kizazi kibovu kizazi cha cha Kiyahudi huku wakitemekatabao kama hapana mikataba ya makubaliano ya maridhiano kwa mtendeleni kuwapana hakika kuridhia uovu pia ni uovu mkubwa wenyewe huo kuridhia uovu ni uovu mkubwa kwa katika ule uovu Uislamu uko hivyo sasa arabu hawa umefanya khiana umma wa Kiislamu ndugu zangu katika imani Aqsa na Palestina iliingia rasmi katika himaya ya Kiislamu ndani ya dola ya Kiislamu katika khilafa Rashida ya mwanzo katika zama za Umar bin Khattab radhiallahu anhu yeye ndiye masala alipata bahati za kukabidhiwa funguo za Aqsa kafungua mwenyewe Aqsa sasa miaka nenda imekarudi ardhi ile ni ardhi ya Islam na ndivyo ilivyo mpaka kiama kitakaposimama sasa ardhi ile waliipora mayahudi baada ya kuangusha khilafa mwaka 1924 wakaipora pale wakavamia pale ndio mpaka leo ipo katika mikono yao sasa ardhi aksa itakombolewa na vile vile na Uislamu si Uarabu wala si Palestina wala si utaifa itakombolewa na nani na Uislamu kama ambavyo ndivyo ilivyokomba nini ulivyokomba mara ya mwanzo ndio utakomboa kwa mara pili na kurejesha ardhi ile na sehemu ile takatifu katika himaya ya Uislamu na bora kiongozi ni yule ambaye atawarejeshea Uislamu salifu alharamaini moja kati ya sehemu tatu tukufu za Kiislamu tunao tukufu ya maka na Madina na nini lakini yatafi kwa iko wapi iko Aqsa iko Palestina chini ya kizazi kibaya cha Mayahudi ndugu zangu katika imani kwamba Qur'an inatoa muongozo wa kuamiliana na makafiri katika sura al-Mumtahina Allah anasema la yanhaakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fid din Allah hajakukatazeni kuishi vizuri na wale ambao hajakupigeni kwa ajili ya dini ndio maana watu wanaoziana wanasaidiana Allah anasema wala yukhrijukum min diyarikum wala hajakutoeni katika miji yenu Allah hakatazi antabarum kuwafanyia wema hakatazi jambo kama hilo sasa hawa mayahudi wamewatoa wametotoa Uislamu katika nini wanatupiga vita kwa sababu ya dini pale sio kwao wamevamia hawa ni wavamizi kwani wakupigwa vita si kuamiliwa chochote kizuri pia Allah akasema wala yukhrijukum min diyarikum hajakutoeni katika miji yenu waislamu wanasomewa Palestina siku hata siku wanauawa nyumba zao zinavunjwa wanaangamizwa kwa hawa hawana vigezo vya kuweza kufanya nini vya kufanyiwa wema hasa kinachotakiwa ni kupambana mpaka dakika za mwisho kwa masikitiko makubwa masikitiko makubwa sana Sheikh sudesi wa maka alisema kwamba inafaa kuwa maeneo vizuri Mayahudi hamna tatizo kwa sababu mtume alikuwa anatembelea wagonjwa wao mtume akikubali zawadi zao mtume akishinao vizuri akiwasamehe makosa yao sio hawa ni maadui sio wale ambao walishi kwa amani katika Madina au katika Makkah ni maadui wametutoa katika miji yetu Qur'an inatoa muongozo kwamba hawa maadui ni kupambana nao sasa Sheikh Subesi akasema ah, hawa, mtume akipokea zawadi zao basi hakuna ubaya kushinda kwa amani hawa wamevamia katika ardhi yetu wamevamia mji wetu hawafai hawa ndugu zangu katika imani ni sawa sawa kamba anakuja mtu anavamia katika nyumba yako halafu akishavamia katika nyumba yako anachukua baadhi ya vyumba vya nyumba yako akishachukua na basi mshikwa amani mwachie upande mzima hivi huu ni ujinga hii sio dini ile ambayo ukipigwa shevu la kulia gongo la kushoto hapana mtu avamie katika katika nyumba yako ajimegee vyumba vyako mwenyewe halafu amebasi basi muachie hakuna kitu kama hicho kwa sasa Palestina na Sham yenyewe ardhi ile ni ardhi ya Uislamu ni katika ardhi ya Uislamu kuna maeneo matakatifu ya Kiislamu mahala pale ni mahala ambapo mahala ambapo mtume kaanza safari yake ya miaraji kuhusu pale sasa vipi hapa paachiwe pabakie bakie tu kauli mbiu kwamba si umoja mataifa umoja wa Kiarabu umoja gani ovyo kabisa kauli mbiu kwamba ni ardhi ya Uislamu mvamizi aondoke na mvamizi aondolewe wale wamevamia sasa kusema kama hapana hii sote sisi ni wamoja sote wana Ibrahimu ndio lakini usimvamie mwenzio ule umoja kama sote tupo katika ardhi moja si umoja kama sasa watu wanya wanyang'anya vitu vya mwenzie apora vitu vya mwenzie hakuna kitu kama hicho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuridhia kudogezwa Uislamu hakuridhia matukufu ya Uislamu yakavunjwa kwa sababu tu kwamba tunachunga mahusiano mazuri Qur'ani inatupa muongozo Allah tabaraka taala anatuambia kwenye Qur'an wala tarda anka alyahudu wala nasara hata tattabi'a millatahum hata kuwaradhi nawe mayahudi wala manasara mpaka ufuate mila zao kwa wanachokifanya Bahraini na Emirates na nchi nyingine za Kiarabu wafahamu kwamba hawataridhiwa na mayahudi mpaka nao wawe mayahudi kama wao hawataridhiwa huwezi kumridhisha kafiri Allah aliyewaumba ndio anasema wala tarda hawataridhia katu hataridhia aliyahudi wala nasara mayahudi mpaka manasara hata tatabu ya milad mpaka ufuate mila zao eh wataridhika nyinyi mtakapovaa misalaba kama wao ndio wataridhika lakini muda wako nyinyi hamjavaa misalaba hataridhika hata muwafanye vya kuwafanya kwa hiyo mmefanya siana kubwa sana kuweza kwa masasa tuende vizuri na wao wakati wao ni wauaji ni wavamizi ni khiana umefanyia umma wa Islam ndugu zangu tukemani Allah tabaraka taala pia anatumia katika sura al-Maida aya 22 anasema la tajidanna ashada an-nasa da'wa lilladhina amanu al-yahud anasema wallahi utakuta watu wenye wadu mkubwa na Uislamu ni Mayahudi hiyo ni Qur'an haya ni maadui yule aliyeomba anasema ni maadui wewe unasema tuwe pamoja hapana tufungwe milango ya mawasiliano nije kwako uje kwangu wapi utakwenda na rafiki na adui wa Allah yule aliyewaomba anasema ni maadui asad an-nas adawa wanasema wale wadui kubwa sana ila zina amanu na waamini aliyahudu ni mayahudi sasa hawa viongozi wa Kiarabu wamefanya khiana umma wa Kiislamu na Allah atawadhalilisha si muda mrefu Allah taadogesha si muda mrefu wangapi wangapi wamefanya urafiki na maadui Allah hatima yao imekuwaje mambo yao yalikuwaje ni mabaya na wana, wanakufa kidhalili na kwa katika vibaya kabisa ndugu zangu wa Islam hebu twende Madina al-Munawwara katika mji mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwanza mafunzo ya Madina ya Rasulullah na ndio mafunzo ya Kiislamu kwamba tufafika Uislamu ndio dini ya haki hakuna dini nyingine ya haki isipokuwa nini Uislamu inna dina indallahi alislam kadini mbele za Allah ya haki ni Uislamu kwa yote atakayofuata dini sio Uislamu hakubaliki hana radhi ya Allah hana radhi ya Allah tabaraka taala kwa zile kauli mbili kwamba sote sisi ni wanadamu mtu afuate Uyahudi afuate Kristo muache hapana tumwambie kama umepotea hatumlazimishi kupata islam bila tunamaanisha kama umepotea kwa Yahudi au kwa Mkristo umepotea dini yake ni nini ni Uislamu inna dina inda Allah alislam takadini mbele sala ni nini ni Uislamu hapo mafundisho ya islam kwa sasa yote ile awai anajaribu kuleta mfanano na kuleta mlinganisho na mseto wa dini kama sana kila mtu na imani yake ndio ina imani yake lakini tuwaambie wazi kwamba imani ya kweli ni nini ni Uislamu imani sasa ni nini ni Uislamu kwa hiyo kilichoko sasa waislamu tuna nafasi ya kuwalingania pasina kuwalazimisha njooni katika Uislamu ndimo mtafaulu njooni katika Uislamu mtapata kheri mkifa baada ya Uislamu nyinyi motoni na tukitoka nini ni kuli za moto ndio maana tukwambia sisi katika ule ubora wetu kwamba ni sunna gani ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tunafanya hikati ya kuweza kulingania umma reje katika njia sawa sawa halafu Qur'ani katuelekeza kwamba hawa makafiri wa Kiyahudi na mengineo tusiwafanye ni vipenzi vyetu wasiwe ni wakaribu wetu ndio maana Qur'ani Allah akasema kwenye Qur'ani akasema wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd waumini wa kiume na kike baadhi yao ni vipenzi wao kwa wao yaamruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wanaamrishana mema na nini mabaya hiyo ni suratu at-tauba uh, ya 71 moja pia akasema tena la tastaghfir yahuda nasara au yaa msiwafanye mayahudi na nasara kwa vipenzi vyenu sasa vipi watawala bahaini vipi watawala Emirates watawala Jordan na Misri wafanya hali vipenzi vyao wanakiuka kabisa misingi ya nini ya Qur'an Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina kakuta kuna watu wa tabaka mbalimbali wakiwepo shirikina waislamu na wayahudi wakiwepo akaita muongozo wa namna ya maisha waje katika watu shibibi katika ile Madina muongozo ule akasema rasulahi al-um al-mu'minuna ummatu wahida waumini wao ni daraja moja duna nasi chini ya watu wengine kana waislamu wana hadhi watu wengine katika daula ya Kiislamu katika mamlaka ya Kiislamu ndio maana katika kusherehesha maneno haya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Dr. Akram Dhial Umari kwenye kitabu chake Asiratun Nabiy Sahiha anasema arawabitu takhtasru ala almuslimin ile fungamano la imani ni specially kwa waislamu wala tashmalu ghairahum wala haikusanyi wengine min alyahudi wan nasara katika yahudi na nasara usiki la fungamano la kiimani anasema wale khulafa na hata wapambe wao ambao wafanye ukafiri fiki anasema wala shakka anna tamyiz aljamaa diniya hapana mashaka ile tofauti ya jamii ya kidini ya Kiislamu ilikuwa ibidi iwe hivyo kana amran maqsuda ilikusudiwa mtume kafanya kafanya fungamano la kimani kimakusudi lengo lake nini yastadifu ziada tamasukiha lenye lengo la kutakuzidisha mshikamano wa kiimani wa kizaziha na kupata kuwa na nguvu ya Uislamu bidhatiha wa wenyewe na kwa nani kutegemea kwa mtu mwingine yoyote turejee katika mji wa Madina mji wa Madina Rasul alikuta Mayahudi hasa tuangalie Mayahudi mtume aliamiliana nao vipi Ashe Sudes anasema mtume akipokea zawadi wale ambao walikuwa waandulia hafanyi vurugu sasa ni wavamizi wamepora ardhi ya Uislamu wamepora Aqsa kibla cha mazo cha Uislamu wamepora kila siku Uislamu pale wanauawa Palestina kila siku watu wanachinjwa kila siku wanaangamizwa bali hata vyakula haviruhusi kufika pale sasa watu hawa ndio ambao mtume hakupokea zaidi za watu kama hawa watu hawa wanafanana na kina nani wale banu qainuqa mayahudi banu qainuqa katika ardhi ya Madina mwaka wa pili wa hijra wakati Uislamu una serikali yake mwaka wa pili wa hijra Mayahudi wa Kainukaa mwaka wa pili hijra walimvua mwanamke islamu nguo sokoni sikundi la wanawake mwanamke huyu mmoja kavuliwa nguo sokoni katika soko la Madina alichokifanya Rasulullah hakusema jamani tuke mkataba wa amani unajua sote katika wamoja sisi basi tukubaliane kishi kwa amani unajua tena amani na utulivu na upendo na mshikamano hakufanya hivyo atakifanya peleka wanajeshi wa kapeleka mujahidun hakupeleka zawadi wala kusema jamani jioni katika na Washington Washington DC hapa Amerika tuandikishane amani unajua tena huyu kusimama na mke mmoja tu baada alikuwa na bahati mbaya kamvua mtume alipeleka wanajeshi wa Kiislamu wale bado kalqa wote wakaondolewa katika hiyo ziwa mbali wakaondolewa kwa wanajeshi hawakuondolewa kwa mkataba wala kwa maneno wala kupambana na sana sisi na nyinyi wote wa Ibrahimu nyie nyie ah, ah, hakuna kule mbalemba alipelekwa na jeshi rejea vitabu vyote vya sira habari utaikuta hata kitabu ambacho wanasoma watoto wadogo hiki khulasa nuru yaqini habari ipo kitabu cha watoto unasoma kama hii kwamba banu khairuqa walifukuzwa Madina kwa wanajeshi wa Kiislamu hakuwa na mkataba wa, wa, wa kipuzi halafu tukumbuke Uislamu Mtume Muhammad sallallahu hakuweka mkataba na kafiri mpaka upate serikali yake kipindi chote cha maka hakuna mkataba uliosainiwa lakini baada ya kufika Madina na mamlaka na serikali ndio mikataba ikaanza kusainiwa ile mikataba sasa aliyevunja mkataba anafanya nini anapigwa hawa mayahudi waliambia mtaishi kwa amani Madina sawa wakakubali walipokiuka wafanya nini walipigwa katika na jeshi hiyo ilikuwa mwaka ngapi mwaka wa pili hijiria tena si kwamba kosa lao walimvua nguo hijabu mwanamke mmoja katika soko la Madina kapelekwa na jeshi ndugu zangu Islam bwana mmoja kichwa Kaabu al-Ashraf Yahudi huyu yeye alikuwa yeye anakebei na kutukana na salamu salamu buzi Uislamu kaweza kujaza matumbo kula kula tuna nini aha Rasulullah akamtumia wanajeshi akasema nataka kichwa chake fa amara biqatli yakamisha au wawe sasa leo wewe we baharani huyu anayeua ndugu zako anayenyanyasa waislamu unaambia tishi kwa amani karibu katika nchi yangu ndege zangu zije kwako na mimi nitakuja kwako msiba hii ni khiana kwa umma Uislamu na wote ambao wanaofanya ihsani na Waislamu Allah atawazalisha duniani na akhera ndugu zangu katika imani bado tuko Madina ardhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tuko mwaka wa pili hebu tuone mwaka wa nne hijiria mwaka wa nne hijiria mayahudi wa Banu Nadhir Banu Nadhir walimwalika Rasulullah katika mji wao bana karibu tutembelee baada kufika pale katika mji wao wakapanga njama za kumuua Rasulullah siku mbali Mungu alipata njama za kumuua alipokaa wakaandaa mtu kwa jua amwangushie jiwe limwangukie afe hao ni bani nani bani Nadir Jibril akaambia Muhammad ondoka hawa jamaa wamekusudia nia mbaya Rasulullah aliondoka kwenda katika eneo lake alipofika hakwambia jamani mnasikia sana mauaji kitu kibaya ni ukatili alipelekwa na jeshi alipelekwa na jeshi wa Kiislamu mujahiduna wale kina Bakar kina Omar kina Ali hawa wanawasikia hao kina Ali kina Bakar kina Mikdadi kina nani ni wanajeshi wa Islam ni wapambanaji wa Islam akaenda kapeleka na jeshi yani wakaambia sasa mnaondoka katika Madina hamna kwa katika wenyewe ondokeni kabisa waliruhusiwa kuchukua vitu ambavyo yani vidogo vidogo vyote wakaacha pale na Islam akapata ngawira katika malizo wale mayahudi hii ndio miamala kwa maneno mayahudi si mikataba kiana kama hivyo huo mwaka ngapi mwaka wa 4 hijiria tusogee mwaka wa 5 tuko Madina mwaka wa 5 hijiria palitoka vita vya Ahzab makafiri walikusanyika wa maka na wapande wao kuja kuangamiza islamu wa Madina maarufu kama vita vya nini vita vya Khandaq Mayahudi wakasema ha kwa kuwa tuko wengi tujiunge na hawa wengine tupambane na Uislamu kweli wakashiriki lakini Uislamu siku zote ni wenye kushinda katika mapambano yao Uislamu akashinda bali Uislamu kushinda Rasulullah hakuweka silaha chini akaenda kwa nani bani Quraiza mahuja bani Quraiza Uislamu tuzingatie mambo haya ambayo kayafanya Rasulullah katoka sallallahu alayhi sallam akaenda kwa bani Quraiza kwa bani Quraiza pale wakawazingira katika ngome yao baada ya kuzingira ngome yao wakashinda mapambano kule kenda na wanajeshi hakwenda hakwenda na karatasi za mkataba wa amani kenda na wanajeshi wa Kiislamu akaenda kule maamuzi uliotoka pale kwa khiano waliofanya wale mayahudi bani Quraiza ikatoka huko wa kama sasa wale kuwafukuza itoshi wale wauawe wale wauawe mmoja katika wale wa Madina Saad ndiye alipo mamlaka kuhukumu ile kesi Rasulullah akasema Saad nakupa mamlaka hukumu hii kesi Saad alikuwa amejeruhika katika vita vya Khandaq alipokuja pale akasema Rasulullah ara antuktala rijaluhum an tuqtala rijaluhum mimi naona wauawe wanaume wao na wake zao wafanye ni mateka Rasulullah akasema Saad ametoa hukumu ambayo Allah atarizi katika ndugu ya saba walichinjwa Mayahudi 700 mpaka leo hawasahau mwambie mwambie hoja yote Yahudi kumsha unajua unajua bado kwa Quraysh hakuna unajua tulifanya nini tulifanya kitu gani walishindwa Mayahudi 100 moja moja walishindwa Asiyatul Qurazi kwa wakati mtoto mdogo hakuchinjwa baadaye akaja akasilima akasema nilishuhudia wakati wakichinjwa wazazi wangu mimi ukatoka kwa mtoto mdogo sija kwa balege kwa walishindwa Mayahudi saba huu mwaka wa 5 Hijiria kwa sababu gani waliopiga vita Waislamu sasa waislamu wa Palestina na kwingineko ni ardhi ya waislamu wanapigwa wanauawa hakuna lolote huo ni udhalili watukamaa kusema kama sasa tunakubaliana unakubana kitu gani wewe unapata uislamu gani huu ndio uislamu wakofanya rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waislamu tusogee huo ni kwa makatano tu ni makatano tunamsoma nani Rasulullah kiongozi wetu yuko wapi Madina mwaka saba wale Mayahudi walifukuzwa mwanzoni kule wale bani qainqa bani Nadhiri wakaenda kujikusanya eneo inaitwa Khaybara Khaybara kutoka Madina ni umbali wa kilomita 320 yani kama vile kutoka hapa hufiki Tanga lakini kama njia panda pale ya Segera unazosubia Korogwe pale umbali kama walikusanya pale wakaeka kambi Rasulullah akasema ah, twendeni kule wakaenda kule na wanajeshi hakwenda na makaratasi na wanajeshi kuna pale wakomba Muhammad hatuna makosa tunaomba amani yako basi rasula mtu huruma sasa ushishika adabu hata pakwenda kama sasa mtaka hapa lakini kwa sharti mlime nusu ya mazao mnalipa serikali ya Kiislamu wakakubali kiudhalili kabisa kwamba wanalima mazao yao nusu na katika serikali ya Kiislamu yani kama mkulima atavuna debe kumi debe tano analipa serikali walikaa pale mayahudi mpaka wakati wa khilafa ya Umar akaja akawafukuza sema ondokeni nyinyi kata choko choko akasema bwana mtume tuache anasema nyinyi hamna adabu ndokeni hatuna haja na nyinyi uislamu chapanuka serikali imepanuka hela ziko kwa wengi hatuna haja na nazemu akawafukuza bali Umar ibn Khattab radhiallahu anhu mbona zangu hii ndio maamala ya Kiislamu kama ya mtu vipi leo vibaraka hawa wa wa Bahrain vibaraka hawa wa Emirates vibaraka wa Misri na Jordan kwa na Saudia nayo za kukubaliana na Mayahudi ni msiba katika maketari tayari Sudan kisha safisha njia ndio mna tatizo kwa sababu mtume aliyopa zawadi alipokea zawadi kwa sababu mdoto mtasikia Saudia na ile kanisa ni nani na Mayahudi hizi ni khiana ambazo zinafanya na tawala katika nchi katika ardhi ya Uislamu dhidi ya Uislamu tumbeni Allah tabaraka taala kujalie kila laheri, atupe nguvu na usalama urejewe kuweza kuongoza maisha ya damu kama ilivyokuwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 alaihi wa alihi wasallam ahadi za islam kushinda ziko nyingi mno kwenye Qur'an wala kaahidi mbali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi kaahidi na mwenyewe katekeleza kafanyia kazi tosheka na hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum aliposema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhrijul mushrikina min jazirati al-arab agizo hilo anasema rasulullah wafukuzeni washirikina wote bara arab akhrijul mushrikina min jazirati al-arab wafukuzeni watoweni washirikina bara arab sasa leo unaweka makubaliano ya amani na mshirikina aje kwako ende kwake umepata wapi habari kama hii lazima utalalamika kuna, kuna, kuna kinyume na mafundisho ya kiongozi kasema huyu asije hapa hiyo na wakaisha njoni njoni sisi wote sote wana wana wa Ibrahim hadithi ikapokea Imam Bukhari na Muslim hadithi sahihi na haina tatizo lolote hadithi safi kabisa ni agizo kwamba watu wenu shirikina barara hafai kufika pale wala kuona uwepo wao haufai katika maeneo yao pia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika bishara ambazo katika zielezea kuhusu Uislamu hadithi ndefu kabisa akosema kama simama kiyama mpaka Waislamu watapigana na Mayahudi Uislamu watawapiga na kuwaua Mayahudi hii kauli ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo hakipaka hadithi kutoka Sahih Muslim anasema msaada atakapokuwa hata yakula alhazaru katika vita vile mpaka mti utasema ya muslim e muislamu hadha yahudi huyu myahudi fataala fakutu njoo huu ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama mpaka mawe yatatuambia tuoe mayahudi mawe yatasema lakini yatasemaje si katika kupigania utaifa uzalendo upalestina ujodan ni kupigania uislamu ardhi ya palestina gharama yake ni kwamba ifanye ardhi wale ardhi ya Warabu bwana ah, sio Arabu ardhi ya Uislamu Uislamu sio Marabu Uislamu ni watu wote ardhi ile Uislamu wote kwa sasa Uislamu atakaporejea katika kauli mbiu kwamba sisi ni Waislamu tunapambana kiislamu nusura itakuja hapa ambapo kwa kaelezea Rasulullah thumma takunu khilafa ala minhaji nubuwa kisha turejea khilafa kwa namna ile ile ambayo ya unabii alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia hiyo ndio tutakomboa Palestina na maeneo mengine mbalimbali na kurejea kurejesha heshima ya Uislamu na kuonyesha heshima Aqsa katika imani ya Uislamu na khairi kuenea kwa wanadamu wote basi na mtu kudhulumiwa katika dini yake au imani yake lakini pakibakia utaifa na uzalendo Uislamu utazidi kudhalishwa na kukandamizwa na siku zote waislamu wataanza wataenda kupata maudhi kutoka kwa makafiri maudhi yataondoka kurudisha Uislamu kimfumo kama ambavyo alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيش المسلمين وعن كلمه الحق والدين اللهم انصرنا على من عادانا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغى علينا انك انت القوي العزيز الحكيم وانك على كل شيء قدير الله تفنغوا الاسلام tunusuru Uislamu tusaidie Uislamu Allah turejeshe aksa katika imani na mikono ya Uislamu Allah kila mwenye nia mbaya na Uislamu ala mwangamizi na mfatilize mwenye kheri msaidie katika kheri ya kuonyesha Uislamu Allah ndugu zetu waliokufa nasamehe makosa yao tia nuru katika makaburi yao wafutie adhabu za kaburi na za mbalimbali ala wenye maradhi waponyeshe maradhi yao ala wenye madeni walipime deni yao kila mwenye haja msaidie haja yake leo ni siku ya Ijumaa na kuna siku ya kukubalika isikana saa ndio hii tukubalie dua zetu turehemu kwa rehema zako ala wasaidie ndugu zetu mashekhe walioko magerezani hapa Dar es Salaam Tanga Mtwara Arusha Zanzibar na kwingineko aliondolee katika adha alikuwa nayo wape kila la kheri na kila mwenye kuonea Uislamu namna yote ile iwayo Allah ndio aliyemuumba kama umpatilize umdhalilishe umwangamize kama ambavyo kaangamia Firauni na jeshi lake wewe hakuna kushindana kuna juu ya kabisa mweza برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه